Tu vi conas mikroverdagioin? Noviga urba bieno en Berlino. Mikroverdagioi estas etae verdae tigoi, cun altae nutrae valoroi, gis nun usitai cefe en prestigiae restauratioi por decori kaj spizi in pladoi. En la populara Berlina revuo Citi, dedicita alla plei novigai proiectoi in Berlino, oni nomis la quartopon da iunuloi la estonto de la urbo, cae homoi ciui transformis etain ideoin en parton de granda revoluzio. Tre vorto vortoi por la quart iunuloi, ciui sub la nomo infarm evoluigas avangarda in metodo in por cultivado de nutrajoi mal proxime de la camparo cae giuste ene de urboi. La nova i urba i agriculturistoi construis sian futurisman bienon en la berlina quartalo Kreuzberg, adaptinte industrian magazenon en la malantaua corto de logeia construajo cae mem fide assertas che per iliai technicoi oni povos cultivi ion ain, ecce ter pomoi. Infarm evoluigas combinajo in de du metodoi de planto cultivado, hidroculturo cae aeroculturo. Per hidroculturo la plantoi crescas ne en la grundo, sed en nutrada solvajo au per di trasorbita neutra materialo. Aeroculturo differenzigas pro tio che acquo ricigita per nutrage mineraloi estas nebule spruzzigita recte sur la radicaro de la plantui. Artefarita lumigado anstatauas la sunun, cae tiel oni povas certigi optimuma in condicio in por crescado dum la tuta iaro. La alte tecnologia vieno aspectas ciel decoratio por science fictia filmo. Cele al mem finanzado la entreprenistoi commerzigis etan heiman forceion faldeblan laula japana origamio. Vidu su predextre en la bildo. En gi, helpe de tute natura gelateno el algoi, cae sen acvumado, eblas et scale cultivi microverdagioin. Compreneble la entreprenistoide infarm directigas al large scala i proiectoi por producti nutrajon por granda i loca i comunumui, restaurazioi kai firmaoi. firmaui. Ilia unua granda cliento estas hotelo en occidenta Berlino, kiu instalis sistemon por cultivis pizza in herboin por sia prestigia restauratio ili antauvidas la necesson che en malproxima estonto oni ne preinstalu ancau en pluretagiai loggi domoi simila in sistemui, kiwi contribuos al nutrado de miloi da loggiantoi. Vole ne vole, la homaro eniris en sene liran situazion, ili clarigas gis la iaro du mil quindec, procentoi de la taxata in nau miliardoi da homoi en la mondo logios en urboi. La nuna i cae logisticae kai logistica ne capablos provisi la homaron per su nutrado se anca u la urboi ne farigios productemai la futurisma i cultur metodoi havas ancau aldona in avantagion. Dank al bonege controlita medio draste malplijas la malsanoi cae la malutila insectoi ciui damagas la nutrajoin crescantain en la campoi. Crome, pro ilia proxima chigio ili perfecte retenas sian frescetson, guston cae nutra in valoroin, ciui nun tempe perdigas dum la voyaggio al nia plado.